Josue, Kabanata 14 Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang kanaan. Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angka ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Ang dalawang lipi at kalahati nabigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Hortan. Hindi rin kabilang sa siyam na lipi at kalahati ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lunsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephuni na mula sa angkan ng Senizeo. Sinabi nito kay Josue, Alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea. Apat na pung taon pa lamang ako noon. Isinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin. Buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Apat na taon nang lumipas Buhat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Walumput limang taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siya sa atin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lunsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jefune at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephune na isang Senizeo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay, lunsod ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga Anaseo, at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain.